Greba mugimendu indartsua iragarri zuten trenetako langileek gaurtik aintzina Frantzian, hemen ere Ipar Herrian lehen egun grebalariak present ziren, baionata endaiako geltokietan ekusializan ditugu adibidez, gurekin Peio Dufo sindikalista trenetako langilea ere atxalde hona. Atxalde hona. Langileta grebalari, gaur, Hai. bereziki, euneko berrogeita sortzia, hotz kasik zefeko langileen erdia grebanda egun, lehen egun honen bukaera urbiltzen arik, ze balorazio egiten duzue? Ba, diadanik, eh, zenbaki horiek ofizialak eh, falsoak direla, zenta ez da posible horako bakarrik eh, langileen erdia greban zaitea, eta e eh, unetik eh, amak edo ibiltzea bakarrik, ez da posible hori ba, komunikazio gezuretan ari gira, hori beti bezala usatuak gira. Gero, bestalde, eh, nik eranen nukez dugula, genuen ez da ere espero lako mugimendurik, bai langileen artean, baita ere zuzen daritzen, zenta barakigu zuzen, buruan diren hainitzek gerreban parte hartu dutela, eta orduan eh, horrek ere erakusten gaitu zinez badera mugimendu e, zabalago bat lehen ikusi ditugun baino eta eta ere bai izigarri indartsua eta azkarra. Hmm. Nola posible da zemaki faltsuak eh, hola uh, edatzea? Ba, hori usatuak gira, eh, usaian ere, kondatzen dituzte uh, TBR uh, treinak erraten dute uh, amarretaik uh, sorti biltzen direla eta ez da tren bat ibiltzen ere, baizik eta autobusak orduan, horra usatuak dira komunikazioan eh, zenbaki falsoak ateratzen, eh, ez dakit nundik ateratzen intuzten, baina bon, guri piskat berdin zaigu, badakigu hor hemen eh, Ipar Euskal servitzuka euneko euna eta euneko laro goien artean kokatzen direla zenbakiak, orduan, frantia osoan ere asko zaskarago dira aipatzen dituzten baino. Mm. Trenen aldetik hasi zira aipatzen, menan hor zer nahi du dira geltokian gelditu direnak, egun? Uh, ah, guen ginen egun eh, ta hogei, egun ziren egun ta begoei tamar eduriz gutxi gora bera. Ordan, horra, eh, uh, biziki azkarra, bihar elkartuko gira bai geltokian, eta hor, uh, izanen gira bat bedaren, naski, eta horra, ekin zabat ere antolatuko dugu piskat gure aserrea erakusteko eta gure proposamen bat azpian erratzeko, zenta ez gila hor bakarrik erraiteko ez dugun nahi eh, haien eh, erreforma, Baizik eta ipatzeko zer diren gure proposamenak, main gainean eman ditugunak. Eh, gaurko eh, zerbitzua hobetzeko eta zerbitzu publiko azkar bat eh, izaiteko ondoko urteetan. Ba, eguna baizik ez da gaurko greba eguna, egutegi bat plantan eman duzu, hori bon, edatua izan da informazioa, beraz gaur bihar eta ostegunean greban izango ziste, onotik hiru egunetan grebarik ez, ba, nola antolatu ziste konkretukizuek zuek ba, ba, egutegi hortan? goeran enuke lan doblea dugula, zenta greba egun horietan eh, ekin zakantolatzen ditugu, eta ba, ostegunan ez gira, eh, gira gaur bai, eta bia, eta gero, ba, ba eta gero ilu egun eh, lanean, bai, bai. eta berriz bi egun eh, greban, orduan, uh, eta ondoko igande eta astelenean. Mm. eta gero lanean izanen garelagik, eh, eh, gira lan egiten uh, bakoitzak itzegin dezala bere lagunekin, eh, eta horra, horroka hori eramaiten ari gira enpresa barnean, eta badakigu ere, Uh, gezur edo bah, gezuretan ari dira initzetan, baina gezura initz ateratzen direla prentsan eta edabideetan, orduan eh, horien kontra borrokatzeko ere gure komunikazioan txeratzen gira uh, txukuntzea, piskatzea esplikatzeko, bat uh, galera erabiltzailean kontra, baizik eta haien alde, eta guk, gaur egun dilua galtzen ari gira, baina ez da bakarrik guretzat, izanen da erabiltzaile eta gizartearen zat, biharkoa. Uh, biharko izaiteko tren on bat denentzat. Mm. Eta ez gu lortzen, uh, baldintzak onion txartuko dila erabiltzaileen zat, eta langileen zat, eta ez da nioen zat uh, eh, ona izanen, akzio dunen zat, baino. Zerbitzu publikoa, hor da, hori da jokoan, sustut hor, uh, ehm, senditzen duzio hori, uh, nola egan, eh, zerbitzu publikoaren irudiaren txartze bat, ere? Bai, bai, garbi, zerbitzu publikoa, ez da, behin ere aipatua izan eh, spineta txostenan, eta gu eh, hori dugu gogoan, helburua gure helburua da lan egiten badugu ga, goiz, gauez, eh, beste egunetan eta guzti da servitzu publiko hori mantentzeko. Uh, jendarteak izan dezala orra, beste, beste alternatiba bat autoari, uh, garbia dena eta denentzat erabilgarri. Eta beste bidea Macronen bidea hartzen bada, eh, hori guzia eh, ukatua izanen da, badakigu tren uh, eh, bide txikiak etxiko direla, badakigu ere uh, tren uh, txartelen presioa igoko dela, ginen bezala Inglaterran adibidez, ilu edo lau aldiz frantziako Eh, presioa ordaindu behar da prein hartzeko. Ordan horra, badira olako gauzainit, uh, eh, atxikin nahi ditugunak eta main gainean eh, atxikin nahi ditugunak piskat esplikatzeko jendarteari zertarako greban garen, ez gila berokoik edian, ari gira uh, gizarte osoaren zat nuke. Eta senditzen da, hor, azken, azken egun horietan badela sustengo askizabara, mm. eta ikerketa batzuk erakusten dute gizartaren eh, hor atzo atera den ikerketa batek egiten eh, du berrogeita ehunetik berrogeita zazpia gure mugimenduaren eh, aldea ateratzen dela eta orduan orduan orduan, hori dugu e, irabazi behar jendarteak e, jakin dezala zaterari garela eta behien sustengua beharko dugula irabazteko hori bai, eh, hainitz, zomaitzutan eh, berriz eh, ranuzu, elkarrizketa honetan, jendeari behar esplikatu zertarako ari giren, oien zaterari garela, uh, bakantzak urbiltzen irarik, adibidez, beldurzizte, uh, ba, greba mugimendu hori ere gaizki hartu izaitea, uh, bakantztiarrek treinak uh, hartu nahi baitituzte adibidez? Ba, ba, bakantzetara joaten direnei pentsatzen dut, baina egunero lanera joaten dira batzuk treinez, gai estudianteak uh, eh, asteren eta hostilalez joan eh, joan dina egiten ere uh, estudiatzera joiteko odan ez dira bakantzak bakarrik uh, barakigu arrazoa da joan diren aste horietan edo bi hilabete horietan uh, entxeatu gira negoziatzea gobernuarekin eta gobernuak Ba, publikoki gaiten zuen bai bai gu negoziatzen dugu eta eta gero sekretuki bilpuretan eh, guk eh, erraten zieten eh, sindikatueri guk ez dugu fitxik aldatuko gure proiektuan guk aurkezten dugu gure proiektua eta beste gaietaz nahi bauzu hitz egin ados baina proiektuaz fitxik ez eta orduan horra hor bada gezur uh, eta aurtarako gaur egun greban gira eta greba hori hain zabala da lau sindikatuekin, e, eh, gana idut ez dela eh, borrokarako sindikatu bat, hola eh, ora ikusiak dira, eta horiek ere eunetik eun parte dira greba mugimendu hortan. Ordan gaur egun gobernua da eta gobernuak dena egin du, e, kontra dena kontra iteko, errenen edo horra tren horien kentzeko, uh, eh, bazatiten greba arriskoa zela, eta arrisko hori hartzen dute uh, eh, diakinez zertarako ari diren, eta eta hortan gira, egia da, kaltetuak izan direla batzuk, baina horra, gure helburua ez da hoien kaltetzea, baina ez baituku beste, eh, beste atera biderik gure bozaintzun arazteko, da greban gira. Mm. Makronen uh, Macronen lan erreforma ez ez tatzea lortuko duzue? Uh, eh, Zestatze ez dakit, baina nor, uh, badakigu e df langileak ere hiru hilabeteko uh, greba mungimendu bat adiatzen dutela, gurekin bat egiteko, uh, badakigu Hor, servitzu publikoko langileak ere aserrea erakutsi utela hogeita bian, eta ondoko asteetan ere eh, egun, eh, egun batzuetan parte hartuko dute, eta zerretik ez mugagabeko greba batean eh, jan aldetik ere. Ordan horra, erretreta duenak ere aserrean handi bat dute, eta pentsatzen dut horrek ere erakusten duela zertan den gaurko gubernoaren politika. Uh, dutenei kendu eta diluen itzutenei berritzeman uh, eh, diakinez eh, horretaraziz bedelen uh, uh, eh, Empo sur le delako hori apaldu dutela eta parte bat kendu dutela hoiek ez zuten dilurik behar eta gehiago uzten dizkiete eta txikieri gehiago hartzen ordoan horra hor politika osoa gobernuaren politika osoa resumetuz edo labur bilduz hor duzu apirilaren uh, eh, iru egun, oita masei egun greba, uh, badira hor egutegian noski? Bai, horako lako zerbait, ez dut dena gogoan, baina iru, uh, eh, hilabetez horako uh, zerbait izan behar da. Bai. Mm. Eta horra, eta horra, <laughs> ba, jakin behar da ongi, ez galera ordein duak uh, greba egunetan, eta eta diru hainitz galduko dugula, eta hastean aipatzen ziren edabiltzaileak, baina behar da gure etxeetan ere ez dela erres izanen, eh, ez dugu greba plazegarekin egiten, diru hainitz eh, galtzen badugu, eh, ondorioak baitu guretzat, gure familientzat, orduan orduan orduan orduan, ez gila plazerez ari, baina ez dugu beste atera biderik. Mm. Eh, Horri uh, loturik ikusi dut naski zela grebalarien aldeko sustengu kutsa bat hor, pertsun bai, bai, hori, hori, antolatzen ari da Frantzia mailan, hemen uh, eh, uh, eh, Ipache Euskal Herri eta Landesetako egoalde mailan ere bat uh, antolatzen ari da, ez dugu guk deitu, baina uh, guntza guziak hartzen ditugu gurekin eh, bat egiteko, bai dirua eta bai ere eh, karriketan ibiltzeko, eh, oha, berazeria erakusteko gobernu hori. Mhm. Bi harko eguna, zer antolatuko duzi beraz, ekintza bat, aipatzen zenuen? Bai, bai, ekintza bat antolatuko dugu bihar, ba ez dutena orain... Eh, plazaratuko, baina noga, baditugu proposamen hainitz, eta orduan eh, proposamen horietarik bat e, eh, piskataz ekintza berezi bat antolatuko dugu bihar, esplikatzeko justuki ez garera bat, bat ere erreforma baten kontra, baizik eta beste erreforma baten alde, hori bai. Eh, zerbitzu publikoa mantenduz eta diru ituriak atsemanen. Mm -hmm. Ados, ebe, ordean bihar eh, segituko duguna eta ondoko egunetan ere peio dufo, zezeteko langileta, grebalaria gurekin ginuen mileskar. Ba, mileskar zuri.